Ons het ehm um, verlede week soos julle wat hier was nou sal weet, ehm um, met 'n nuwe 'n nuwe tema begin. En hierdie tema se naam is voetspore omdat dit gaan oor disipelskap. En verlede week het ons gepraat oor oor disipelskap en wat is dit? En disipelskap is letterlik Jesus wat na ons toe kom en sê, "Volg my." Ek glo in jou. Ek glo jy kan dit doen. Ek glo jy kan my disipel wees. Volg my. So vandag gaan ons nou aan met hierdie tema. En as julle nou onthou van verlede week het ek gesê dat 'n disipel van 'n rabbi, soos wat die disipels Petrus en Johannes en al daai manne, hoe hulle was met Jesus, hulle wou nie net weet wat Jesus weet nie. Hulle het nie net gegaan vir boekkennis nie. Hulle wou wees soos wat Jesus is. Hulle wou kon stap in hulle rabbi se voetspore. Hulle wou ander mense kon wys wat hulle rabbi leer. En dis waar ons nou gaan praat. Ons gaan nou praat oor wat beteken dit as ons nou ons het nou ons is nou disippels. Jesus het gesê volg my, ons is nou disippels. Maar nou moet ons leer dat disipel beteken jy stap agter en iemand anders stap voor. As jy 'n disipel is van Jesus, dan moet Jesus voorstap. Jy kan nie dan weer voorstap in jou lewe nie. So die eerste ding dan wat ek dan nou sal vra is as ek sê ek is 'n disipel van Jesus, ek wil hê Jesus moet voorstap in my lewe. Dan is die belangrikste ding wat ons vir onsself moet vra is wie is hierdie Jesus? Hoe lyk hierdie Jesus? Hoe leef hierdie Jesus wat voor my moet stap? So ons gaan saam lees oor wat die Bybel sê oor hierdie Jesus in Kolossense. Nou obviously sê die Bybel verskriklik baie oor wie Jesus is, maar ons gaan nou net kyk na hierdie een teks. Die YouVersion is gelaai, so as julle dit elektronies wil kyk, dit is gelaai op YouVersion, die event is daar. Ehm um, kyk maar net vir 14 Mei jeugdiens en dan as julle dit in die old school Bybels soos ek doen, dan is dit op bladsy 263 as jy 'n redelike gewone nuwe vertaling Bybel het. Anderste, ehm um, gaan jy dalk baie blaai. Kolossense is ook een van daai boekies wat mense so misblaai. Uh, net voor hom is Filippense, ook een van daai boekies wat mense misblaai want hulle is so klein. Okay, Kolossense 1. So goeie nuus, as jy Kolossense gevind het, is jy op die regte bladsy. Kolossense 1. Okay. Ons gaan daar lees van vers 15 af. Nou ek wil hê jy moet gaan luister na die taal. Jy gaan nou agterkom, dis nou nie 'n storie nie, dit is een van die briewe, maar dit klink amper ookie soos die briewe se taal nie. So luister gaan die taal gebruik. Ek gaan nou vir julle sê waar hierdie stukkie vandaan kom, maar luister gou of dit vir julle bekend klink vers 15. Die seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. En nou gaan dit weer so 'n bietjie verander. Het julle agtergekom daar so 'n ritme in die in die teks? Ek het nou nou probeer om hom so te lees. Dit klink amper soos ons geloofsbelydenisse, nê? Of soos 'n liedjie. Dis presies waarvoor die vroeë kerk hom gebruik het. Ons gaan nou daaroor praat. Dan gaan dan gaan die skrywer van die brief nou aan. Ook julle was voorheen ver van God af en afhandig gesind teenoor hom. Soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen deurdat hy sy seun as mens gesterwe het om julle heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. OK, ons gaan net tot daar lees. Ek gaan so so stukkie stukkie na dit terugverwys. Ek wil gou hê voordat ons nou verder praat oor die teks. Dink gou as dit as jy gaan help om jou oë toe, toe te maak, ek wil hê jy moet nou self iets in jou mind verbeel as jy dit kan doen met oop oë, as jy baie welkom. Wil gou hê dink gou-gou oor jou week wat kom. Van môre af, van maandag af. Skryf gou-gou jou dagboek in jou kop Wat gebeur môreoggend as jy opstaan? Wat is die eerste ding wat jy moet doen? Wat gebeur daarna? Wat gebeur 7uur? Wat gebeur 8uur? Wat gebeur na skool? Wat gebeur na werk? Wat gebeur wanneer jy by die huis kom? En as jy tyd kry voordat ek weer begin praat, gaan aan na die volgende dag toe. Skryf gou jou dagboek in jou kop. Okay, ek dink meeste van julle het daarom nou al so 4 of 5 goed in jou dagboek. As jy ek is dit al 10. Okay. Het julle het julle al begin skryf daarom nou? Het julle daarom iewers gekom met Maandag? Okay, het julle idee. Goed. Ek wil gou hê, dink gou-gou, toe jy nou daai ding moes opstel in jou kop, toe jy nou jou jou dagboek opgestel het vir môre en dalk het jy begin met Dinsdag. Wat was die goed wat nou die meeste beïnvloed het wat jy opsit? Ek hoor klaar die S woord. Skool. OK. <laughs> Dit is legit rede. OK. So skool. Jy het dalk eers gedink aan daai taak wat moet ingegee word hierdie week. Ja. Jy dalk gedink aan die eksamen wat amper is. Dalk vir ek weet van die studente is klaar besig. Jy het dalk gedink aan die rugbywedstryd wat kom en al die oefeninge wat jy gaan hê en hoe vroeg jy moet opstaan daarvoor. Dalk het jy gedink aan daai groot projek wat afgehandel moet word waaraan jy nog baie <laughs> tyd moet spandeer hierdie week. Wil gae, kom ons gaan gou terug na wat ons verlede week gesê het. Ons gaan weer terugkom na die dagboek toe. As ons teruggaan na wat ons verlede week gesê het oor wat disipelskap is. Dan het ons nou gesê dat Jesus het ons elkeen toe gekom Soos wat hy na die vissermanne toe gegaan het en hy het sy hand uitgesteek en gesê kom, volg my. Kom saam met my. En daarmee het hy vir hulle en vir ons sê hy ek glo dat jy kan doen wat ek doen. Ek glo dat jy nie net kan weet wat ek weet nie, maar ek glo dat jy in my voetspore kan stap en kan weet wie ek is. OK. Nou as ons nou reageer soos die disippels, Um, en ons gooi ons visnet of ons laptops neer. Uh eh, versekerings gaan nou almal so maak. Um ons gooi dit neer. Ons volg voltyds vir Jesus. Hier gaan ons. Dan gaan ons dagboeke nou ons